info. Održan je prvi studentski after class party, odnosno party nakon predavanja. Glavni organizator je studentski centar koji je studentima omogućio živu glazbu, zakusku i piće po promotivnim cijenama. Partija je održan u Kvari na kampusu. Više o razlozima organizacije partije rekla nam je glavna organizatorica Sava Kornjača. Kampus je svakim danom sve veći i veći, pun je mladosti i ta mladost mora da živi onako kako treba, kao što je bila i moja mladost. A to znači da između učenja moraju se negdje malo pustiti. U moje vrijeme mladosti mi smo imali balah, tada imamo kampus. Tek smo na pola puta. Do kraja večeri nadam se da ćemo svi roniti u ovom našem akvariju skupa sa mnom. A kako se inicijativa svidjela studentima? Baš je super i htjela bi da se češće organizira. Odlično je, zanimljivo je, ima puno ljudi, u biti više nego što sam očekivala i stvarno je super. Muzika je odlična, to moram pomenu. Evo, prvo sam vrlo oduševljena činjenicom da se netko osjeti organizirati ovakav party. Nakon dosadnog predavanja stvarno je korisno upustiti se uz dobru glazbu i još bolji pjevač. <laughs> Pa jako sam iznenađena odazivom i da se ovo ponovno organizira, vrlo rado bi opet došla. Je li ovo jedini ovakav parti i koje su sljedeće aktivnosti studentskog centra, rekla nam je djelatnica centra i suorganizatorica Vanja Korica. Pa evo prvenstveno studenti i zaista da im pružimo u njihovo slobodno vrijeme e, za zabavu, za druženje. Kao studentski centar ovaj, možemo im to omogućiti. Pa zapravo je početak svega toga i nastojat ćemo da ovo bude što češće. U početku smo, imamo puno ideja, svakako i od studenta samih, tako da ćemo realizirati korak po korak i da to zaista bude novo zadovoljstvo. Podržavamo ovakvu inicijativu Studentskog centra i veselimo se sljedećim događajima. Udruga IAST na Građevinskom je fakultetu održala predstavljanje stručnih praksi. Udruga se razmjenama studenata aktivno bavi već četiri godine, a u tom je periodu studentima omogućila prakse u industriji, na institutima i fakultetima. Prakse se mogu određivati u zemljama Europe, ali i svijeta, te su plaćene. Više uvjetima prijave rekao nam je predsjednik izvršnog odbora pri sveučilištu u Rijeci Šimun Rogoznica. Pa naša definitivna prednost je što su sve naše prakse plaće. Znači mi u sustavu nemamo volonterske prakse. To znači da je novac koji dobijete od strane poslodavca dovoljan za e, minimalne troškove života. U Hrvatskoj je to 3200 kuna. I u principu to su prakse za prirodne tehničko područje. Najveći broj bodova nosi sam prosjek tokom studiranja. Još dodatni bodovi mogu ostvariti znanje, znanje stranog jezika, e, dodatne nagrade za postignuća tokom studiranja, e, jeste li ili niste bili na studentskoj praksi preko jesta i koja, koja ste zapravo godina studiranja. Nismo imali nikad pritužbe i stvarno svi koji su otišli vratili su se sa, ne samo poslovnog iskustva nego i s puno prijatelja. Jednog dana kada završite fakultet e, morat ćete se nekako istaknuti među svim ostalim vašim kolegama. Ne to nužno biti samo po uh, ocjenama koje su stekli, nego neka dodatne vještine koje se tokom studiranja stekli, a ovo je izvrstan zapravo način da steknete dodatne vještine, znanja, kompetencije, a u konačnici i prijatelji. Za prakse se možete prijaviti do 24.11. a više informacije i prijevnicu možete potražiti na stranicama druge i ASTE. Peti forum Mladi u poduzetništvu održava se sutra. Forum je namijenjen svim mladima koji razmišljaju o pokretanju poduzeća, žele se educirati ili informirati o mogućnostima koje se pružaju u poduzetničkom svijetu. Forum se održava u sklopu Europskog tjedna poduzetništva i okupit će brojne stručnjake koji će mladima ponuditi rješenja iz prakse. Mjesto održavanja je CTK Rijeka na adresi Školjić 6 u 12 sati. Na Medicinskom fakultetu održano je svečano otvorenje edukativnog eko otoka. Radi se cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom na Medicinskom fakultetu što predstavlja važan korak za fakultet u dobivanju zelene zastave udruge Lijepa naša. Time će fakultet biti uključen u mrežu ekoškola cijelog svijeta, što će fakultetu, ali i cijelom sveučilištu donijeti svjetsku prepoznatljivost. Prijeme sutra oblačno u slabu kišu, češću u drugom dijelu dana. U gorju na večer su snježice i snijeg. Na Jadranu pretežito ili barem djelovicu sunčano. Najniže jutarnja temperature između 7 i 12, a najviše dnevno od 12 do 18 stupnjeva Celzijusovih. Vijesti uredila Maja Krištofora, čitala Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.